Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. August 9, 1483 Isinagawa ang kauna-unahang misa sa bagong tayo noong Sistine Chapel o Kapilya Sistina sa Roma. Pinangunahan ni Papa Sixto Ikaapat ang misa bilang pasasalamat sa pagkakatatag ng simbahan na idinisenyo ni Michelangelo. Ang Sistine Chapel ay itinuturing na pinakakilalang chapel sa Apostolic Palace na official residence ng Santo Papa sa Vatican City. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.